ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกที่ประกอบด้วย สัตธรรมเจ็ดประการต่อไปนี้ และเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการใด ในการนั้น เธอผู้นั้นก็เรียกได้ว่า เป็นผู้ที่มานอันมีบาป When a noble disciple possesses seven good qualities, and when he gains at will, without trouble, all difficulty, the four chanas that constitute the higher mind, and are present dwellings in this very life, he is then called a noble disciple, who cannot be assailed by Mara, who cannot be assailed by the evil one. ก็สัตธรรมจิตประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีเสาระเนียด อันมีรากลึก อันฝังไว้ดีแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลน สำหรับคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดอริยสาวกนั้นก็มีศรัทธาคือความมั่นใจ ความเชื่อใจ ในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้ คือเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธา เป็นเสาระเนียด ย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ ฉะนั้นเหมือนกัน นี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่หนึ่ง Pickles just as the pillar in the king's frontier fortress has a deep base and is securely planted, immobile and unshakable, for the purpose of protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, the noble disciple is endowed with faith. He places faith in the enlightenment of the Tathagata. Thus, the blessed one is an arahant, perfectly enlightened, accomplished in true knowledge and conduct, fortunate, knower of the world, and surpasses trainers of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one, with faith as his pillar the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this first good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหูเมืองชายแดน มีคูล้อมรอบ ทั้งลึกและกว้างสำหรับคุ้มภายในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดเท่นั้นก็มีหิริ คือความละอายต่อบาปละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตละอายต่อการถึงพร้อมด้วยบาปอากุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย คือตอนนั้นเป็นผู้มีหิริ เป็นกูล้อมรอบย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ ฉะนั้นเหมือนกัน นี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สองพิกุส just as the mold in the king's frontier fortress is dug deep and wide, with the purpose of protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple has a sense of moral shame. He is ashamed of bodily misconduct, ashamed of verbal and mental misconduct. He is ashamed of acquiring bad, unwholesome qualities. With a sense of moral shame as the mode, the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this second good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหูเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีเชิงเทินเดินรอบ ทั้งสูงและกว้างสำหรับคุ้มภายในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใด อริยสาวกนั้นก็มีโอตปะ คือความกลัวต่อบาป สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวต่อความตึงพร้อมด้วยอกุศลธรรม อันเป็นบาปทั้งหลาย คือเธอนั้นเป็นผู้มีโอตปะ เป็นเชิงเตือนเดินรอบ ย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน นี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สาม just as the patrol path in the king's frontier fortress is high and wide for the purpose of protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple dreads wrongdoing. He dreads bodily misconduct. He dreads verbal and mental misconduct he dreads acquiring bad, unwholesome qualities, with moral dread as the petrol path. The noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses these third good qualities ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีอาวุธอันสั่งสมไว้เป็นอันมากชนิดที่ใช้ประหารใกล้ตัว และประหารไกลตัวสำหรับกุ้มภายในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใด อริยสาวกนั้น ก็มีสุตตะ อันตนสดับแล้วมาก ทรงสุตตะ สั่งสมสุตตะ สุตตะคือทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอัตฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ ธรรมะมีรูปเห็นป่านั้น เป็นธรรมอันเขาสดับแล้วมาก ทรงจำไว้ คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยความเห็น คือเธอนั้นเป็นผู้มีสุตตะ เป็น อาวุธ ย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน นี่เรียกว่า ผู้ประกอบด้วยสัธรรม ประการที่สี่ Because, just as many weapons, both missiles and hand weapons, are stored in the king's frontier fortress for the purpose of protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple has learned much, remembers what he has learned and accumulates what he has learned. Those teachings that are good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing, which proclaimed perfectly complete and pure spiritual life. Such teachings as these, he has learned much of, retained in mind, recited verbally, mentally investigated, and penetrated well by view. With learning as his weaponry, the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develop what is blameless, and maintains himself impurity. He possesses this fourth good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีกองกำลังประจำอยู่เป็นอันมาก คือกองพลช้าง กองพลมา้ากองพลรถ กองพลธนูกองจัดตรงประจำกอง กองเสนาธิการ กองพลาธิการ กองยุทธการไฟ กองรัชบุรุษ กองจู่โจม กองมหานาค กองคนกล้า กองโล่ไม้ กองเกราะโล่หนัง กองธาตุสำหรับคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดอริยสาวกนั้นก็มีความเพียรนันปรารบแล้ว เพื่อละอกุศลทั้งหลาย เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลาย ให้ถึงพร้อม มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระ ในกุศลธรรมทั้งหลาย คือเธอนั้นเป็นผู้มีความเพียร เป็นพละกาย ย่อมละกุศล เจริญกุศล ละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ ฉะนั้นเหมือนกัน นี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรม ประการที่5 Because just as many kinds of troops reside in the king's frontier fortress, that is, elephant troops, cavalry, charioteers, archers, standard bearers, camp marshals, food servers, Aka caste warriors, frontline commandos, Great Bull warriors, attack soldiers, shield barrier soldiers, domestic slave soldiers, for protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple has aroused energy for the abandoning unwholesome qualities and acquiring wholesome qualities. He is strong firm in exertion, not casting off the duty of cultivating wholesome qualities. With energy as he troops, the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. he possesses this fifth good quality ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดน ที่มั่งคั่งของพระราชา มีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาด มีปัญญา ห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จัก ให้เข้าแก่คนที่รู้จัก เพื่อคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใด เัวนั้นก็เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติ เป็นเรื่องรักษาอย่างยิ่ง ระลึกถึง ตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้ว แม้นานได้กือเธอนั้นเป็นผู้มีสติ เป็นนายทวารย่อมละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่6 Pickles just as the gatekeeper in the king's frontier fortress is wise, competent, and intelligent, one who keeps out strangers and admits acquaintance for protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple is mindful, possessing supreme mindfulness and alertness, one who remembers and recollects what was done and said long ago, with mindfulness as his gatekeeper. The noble disciple abandons the unwholesome, and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself in purity. He possesses this sixth good quality. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีกำแพงทั้งสูงและกว้าง สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบ เพื่อคุ้มภัยในภายใน และป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา เป็นเรื่องให้ถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นนริยะ เป็นเรื่องจำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ คือตอนั้นเป็นผู้มีปัญญา เป็นความสมบูรณ์ด้วยการก่อ และการฉาบ ย่อมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกัน นี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่ 7 Just as the rampart in the king's frontier fortress, is high and wide, covered over by a coat of plaster, for protecting its inhabitants and for warding off outsiders. So too, a noble disciple is wise. He possesses the wisdom that discerns arising and passing away, which is noble and penetrative, and leads to the complete destruction of suffering. With wisdom, as his coat of plaster, the noble disciple abandons the unwholesome and develops the wholesome, abandons what is blameworthy, and develops what is blameless, and maintains himself impurity. He possesses t h i seventh good quality. ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสาวกเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเล่า and what are the four jhanas that constitute the higher mind, and are pleasant dwellings in this very life, which he gains at will, without trouble or difficulty. คือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีหญ้า ไม้ และน้ำสร้างสมไว้เป็นอันมาก เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุขในภายใน เพื่อป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดแต่นั้นก็เป็นผู้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจารมีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวก แล้วตั้งอยู่ในธรรมนันได้ เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุขแห่งตน เพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกัน b e c u s e just as many grass, firewood, and water are stored up in the king's frontier fortress for the delight, relief, and comfort of its inhabitants and for warding off outsiders. So too, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, a noble disciple enters and dwells in the first jhana, which consists of rapture and pleasure, born of seclusion, accompanied by thought and examination, for his own delight, relief, and comfort, and for entering upon nibbana ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีข้าวสาลีและข้าวยวะ สะสมไว้เป็นอันมาก เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุขในภายใน เพื่อป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดตัวนั้นก็เพราะความเข้าไปสงบระงับ แห่งวิตกและวิจารจึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องปองใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรม อันเอกปุตมีขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุขแห่งตน พื่อก้าวลงสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกัน Just as many rice and barley are stored up in the king's frontier fortress for the delight, relief, and comfort of its inhabitants and for warding off outsiders. So too, with subsiding of thought and examination a noble disciple, enters and dwells in the second jhana, which has internal placidity and unification of mind, and consists of rapture and pleasure, born from concentration, without thought and examination, for his own delight, belief, and comfort, and for entering upon nibbana. ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีอัปรณชาติ คืองา ถั่วเขียว ถั่วราชมาศเป็นต้น สะสมไว้เป็นอันมาก เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุกในภายใน เพื่อป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดเ่านั้นก็เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ เป็นผู้อยู่เบกขา มีสติและสัมปชัญญะ ย่อมเสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้า กล่าวสรรเสริญผู้ได้ทำนี้ว่า เป็นผู้อยู่เบกขา มีสติ อยู่เป็นปกติสุข เข้าถึงฌานที่สาม แล้วตั้งอยู่ในตำนั้นได้ เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุขแห่งตน เพื่อเข้าลงสุนิพานฉันนั้นเหมือนกัน just as many foodstuffs sesame green gram and beans are stored up in the king's frontier fortress for the delight relief and comfort of its inhabitants and for warding off outsiders so too with the fading away as well of rapture. A noble disciple dwells equanimous and mindful and clearly comprehending. He experiences pleasure with the body. He enters and dwells in the third jhana, of which the noble ones declare, he is equanimous, mindful, one who dwells happily. For his own delight, relief, and comfort for the entering upon Nibbana วิสุทธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีเพศัตสะสมไว้เป็นนันมาก คือในใสเนยข้น น้ำมัน น้ำพึ่ง น้ำอ้อย และเกลือ เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัว อยู่เป็นผาสุขในภายใน พื่อป้องกันในภายนอก นี้ฉันใดเธอนั้นก็เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อน จึงเข้าถึงจตุตาฌานอันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ เพื่อความยินดี ไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพาน ฉะนั้นเหมือนกัน Because just as many medicament that is ghee, butter, oil, honey, molasses, and salt are stored up in the king's frontier fortress for the delight, relief, and comfort of its inhabitants and forwarding of outsiders. So too, with the abandoning of pleasure and pain, and with the previous passing away of joy and dejection, a noble disciple enters and dwells in the fourth jhana, neither painful nor pleasant which has purification of mindfulness by equanimity, for his own delight, relief, and comfort, and for entering upon nibbana. เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยสธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ และเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเหล่านี้ด้วย ในการใด ในการนั้นเธอผู้นั้นเรียกได้ว่า เป็นผู้ที่มานอันมีบาป กระทำอะไรอะไรไม่ได้ When Pickles a noble disciple possesses these seven good qualities and when he gains at will without trouble all difficulty these four jhanas that constitute the higher mind and are pleasant dwellings in this very life, he is then called a noble disciple who cannot be assailed by Mara, who cannot be assailed by the evil one. ภิกษุทั้งหลายคือเปรียบเหมือนหัวเมืองชายแดน มีกำแพงและเชิงเทิน มีประตูหกประตู นายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก อนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้น มีราชทูตคู่หนึ่ง มีราชการด่วน มาจากทางที่ตนออก เขาถามนายประตูในที่นั้นว่า เจ้าเมืองนั้นอยู่ที่ไหน นายประตูก็ตอบว่า เจ้าเมืองนั่งอยู่นะ ทางสามแพร่งกลางเมือง ที่นั่นแหละราชทูตคู่นั้นได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริง แก่เจ้าเมืองแล้ว ก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มา ราชทูตอีกคู่หนึ่ง มีราชการด่วนมาจากทางทิศใต้ อีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศตะวันตก ราชทูตอีกคู่หนึ่ง มาจากทางทิศเหนือ เขาเหล่านั้นถามนายประตูในทิศนั้น ๆ ว่า เจ้าเมืองอยู่ที่ไหน นายประตูเมืองก็ตอบว่าเจ้าเมือง นั่งอยู่ณนะทางสามแพร่งกลางเมือง ในที่นั้นแล ราชทูตคู่นั้นๆได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริง แก่เจ้าเมืองแล้วเขาพึงดาเนินกลับไปตามทางที่มา Suppose m i k o a king's frontier fortress, with strong ramparts, walls, and arches, and with six gates. The gatekeeper posted there would be wise, competent, and intelligent, one who keeps out strangers and admits acquaintance. A swift pair of messengers would come from the east and ask the gatekeeper where is the Lord of the city? And the gatekeeper tell them that the Lord of the city is sitting in the central square. Then the swift pair of messengers would deliver a message of reality to the Lord of the city, and leave by the route by which they had arrived. Similarly, a swift pair of messengers would come from the south, from the west, and from the north, and they asked the gatekeeper in that direction, "Where is the Lord of this city?" The gatekeeper in that direction tell them that the Lord of the city is sitting in the central square. Then the swift pair of messengers would deliver a message of reality to the lord of the city, and l e a v e by the route by which they had arrived. ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้เราปูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความ คือคำว่ากาย เป็นชื่อของธาตุทั้งสี่ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิด ก็ยังมีการแตกทำลาย กระจัดกระจาย เพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา Because I have made up this simile in order to convey a meaning and this is the meaning the city this is the designation for the body consisting of four great elements originating from mother and father, built up out of boiled rice and gruel, subject to impermanence, to being worn and rubbed away, to breaking apart and dispersal. ก็คำว่า ประตูหกประตูนั้น and the six gates this is the destination with a six internal sense basis ก็คำว่านายทวารผู้รักษาประตู เป็นชื่อของสติ the gatekeeper this is the d e s t i n a t i o n for mindfulness ก็คำว่า ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนนั้น เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนา the swift pair of messengers This is the destination for serenity and insight ก็คำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณ The Lord of the City This is destination for consciousness ก็คำว่าทางสามแพร่งกลางเมือง เป็นชื่อของธาตุทั้งสี่ กล่าวคือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุไฟ และธาตุลม and the central square. This is a designation for the four great elements: the earth element, the water element, the heat element, the air element. ก็คำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริงนั้นเป็นชื่อของนิพพาน and a message of reality. This is a designation for nibbana. ก็คำว่า ตามทางที่มาแล้ว เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ และสัมมาสมาธิ The route by which they had arrived This is the destination for the Noble Eightfold Path that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration.